Kamusta ang pangaran ko, Kumeho? Ako sa'y nagkantasin ang habang. Ginitibo ko ang sapang mga warm-up asin na de-ensayo asin asin iba pa ang nagtatrabaho ako sa sapwi ang sapa pasin ko no asin tibay asin asin hingwaran na magtrabaho sa doubles ang mga bagay na yan asin na discovery ko na pa pwedeng mag-aigonin apat na off sa loud pang sa kuwi ang sapa pasin. Ipapahiling ko yan sa imong wang yan ang nagdangog ako tinamaan ko ang sarong ay sa piano palmas ami pa kaya pititipid ko yan sa sakuyan tayo. Sigurado akong marhay na anote na magpopon ako sa sarong A1 o sarong baday na sa paghon ko sarong A2 o yon ka na apat na October liman ay strawberry ko grary yan. Apat na October liman ay smelled mang Pasko mga rowdy rough na lalaki asin mga power puff na babae.